บุ๊กทูหกสิบห้าเชซิชชิชินช์เชซิชิชินจ์การปฏิเสธสองเ e g a ț i e 2 negație ยแหวนวงนี้แพงไหมคะ este scump inelul? Este scump inelul? ไม่ค่ะ แหวนวงนี้ราคาเพียงหนึ่งร้อยยูโร Nu, nu costă decât 100 de euro. Nu, nu costă decât 100 de euro. แต่ดิฉันมีแค่ห้าสิบเท่านั้นค่ะ Dar eu am numai 50. Dar eu am numai 50. คุณเสร็จแล้วใช่ไหม Ești gata deja? Ești gata deja? ไม่ ยังไม่เสร็จค่ะ Nu, încă nu. Nu, încă nu. แต่เดี๋ยวก็เสร็จแล้วค่ะ Dar imediat sunt gata. Dar imediat sunt gata. คุณอยากได้ซุปเพิ่มไหมคะ Mai dorești supă? Mai dorești supă? ไม่ ดิฉันไม่อยากได้เพิ่มแล้วค่ะ Nu, nu mai doresc. Nu, nu mai doresc. แต่ขอไอศครีมอีกถ้วยค่ะ Dar încă o înghețată. Dar încă o înghețată. คุณอยู่ที่นี่นานแล้วหรือยังคะ Locuiești de mult timp aici? Locuiești de mult timp aici? ไม่ค่ะ เพิ่งเดือนเดียว Nu, abia de o lună. Nu, abia de o lună. แต่ดิฉันรู้จักคนเยอะแล้ว Dar cunosc deja multe persoane. Dar cunosc deja multe persoane. คุณจะขับรถกลับบ้านพรุ่งนี้ใช่ไหมคะ Mergi mâine acasă? Mergi mâine acasă? ไม่ค่ะ จะไปตอนเสาร์อาทิตย์ Nu, numai la sfârșit de săptămână. Nu, numai la sfârșit de săptămână. แต่วันอาทิตย์ ดิฉันจะกลับมาแล้วล่ะค่ะ Dar mă întorc deja duminică. Dar mă întorc deja duminică. ลูกสาวของคุณเป็นผู้ใหญ่แล้วใช่ไหมคะ Fica ta este deja majoră? Fica ta este deja majoră?